با نام اهورامزدا خرد اوستا با آوای موبد مهربان فیروزگری اهدایی از دهش نیکوکار خیراندیش موبد مهربان موبد جمشید زردشتی سراوشوار به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان شاطر آور مزدا عشان بو بهشت مستی وشتا استی وشتا مای یا کشایی بهشتایی شم عشان بو بهشت مستی وشتا استی وشتا مای یا کشایی بهشتایی شم شم بو وشد مستی پشتاستی پشتا مای یا تشایی مشتایی شم روران مده استو در توشش ویده و اهورت کشو در هاون هاون اشان شیرت یسن Vasacha, Prasastayecha, Savange Visyacha, Ashame Asherate, Yasacha, Mahmayacha, Shantrayacha, Prasastayecha, Dargahe Rapitvan. Rapitvanai, Ashame Asherate, Yasacha, Mahmayacha, Shantrayacha, Prasastayecha, رادت شود دومان چم اشان شیرت یسمن چم و من جا شانتر درگاه بزیرن وزیر نایی اشان شیرت یسمن جا راهت ویرایی دخی مایچا اشانی شیرت فی یسنایچا مهمایچا شنامتایچا فرانسستیچا درگاه ایو سوترم ایو سوترمایی ای بگیایی اشانی شیرت فی یاسایچه، مهماچه، شنطرایچه، فراسستی یچه، فراردیس فام، هو جاییه در تو شرط ما یچه، آشانه شرپه، शद्रौषौ ये शान्त्रायस्मै च मन्माय च क्षौत्राय च प्रशस्तयै च यता वै युद्रौता प्राह्मण्रौते Aunam velim tanum paiti, aunam velim tanum paiti. Yatau ahuveryu atavratu shashavchi tachau. Vengeosh dasdau mengush yautananau mengush mazdai. Kshatran chaurayam trigupyu daratvastaram. Kamnau दिदर्शतौ लिङ्घे अन्यं त्वात्रश्चनङ्घश्च यया श्यातनश्च शंस्रौष्ट चित्रा मुदाँ मिश्रतु शिष्टिमद्वेवो श्रौषु जन्तु मन द्वौ मजदा अह्मायी अह्मायी वश्मिकमाय चे पातनूद्वेष्यन्त पैरिमस् पामतीश्च न स देवो द्रोष्णसि देवो चित्र न स देवो प्रकर्ष्टे न सदेवो प्रदायति अपद्रोक्ष्णसे अपद्रोष्वारा अपद्रोक्ष्मिनसे अपा हिद्रे अपानसे ये मामिन् Kshatram Chauraya Indibhumyo Dhanadvastaram Yata Venyu Atarato Shashachi Achao Vangyosh Datlam Nengosh Yakananam Angyosh Mazdai Kshatram Chauraya Indibhumyo हस्रं च वह्नं च ओजश्च زبر چ آفرینام سراش شیه تخمه ah mai tan muhdarmataam ah mai tan muhvatvane ah mai tan muhbhratam ah mai stim purushatram admayasnaat chit prasantim ah mai devang شنبه وشتمستی، مشتاقستی، مشتاقمایی، یادش شایی وشدهایی زنگرم به شادنام، بیبرم به شادنام، زنگرم به شادنام، بیبرم زنگرم به شادنام، بیبرم به ma'i. Vaishnavasti Ushtavasti Ushtamai Yatashai Vaishnavasham Tasame Avenge Mazda Tasame Avenge Mazda Tasame Avenge Mazda Ame Utashte Urade اشم با بهشت مستی اشتاستی اشتاتنایی یاتشایی بهشتایی اشم زدن نسوش دار دیگ و دروش روان خیش زدن نسوش udaleni modrot, pakietan ashui navalnechish. Zadanan asor udaleni modrot, pakietan ashui navalnechish. Shamo veshem اوستای پشتی بستن به نام اورمزد بشاینده بشایشگر مهربان اومد و هوخت و ورش منشنی و گوشنی و خونشنی و تنی و روانی و گیتی و مینو اجش باش و پشیمان و پیپتت اجر جسته و گفته و کرده و منیده و شنیده و فرموده اجش همه گونه بنایی اواخش و پشیمان و پیپتت هم شکست اهلی من شکست اهلی من با شکسته من با شکسته و زده با گناه اینوی دروان اوا هما دیوان و دروجان و جادویان بدسته تک تار و دوزه نگونه و نگونسا مرد من هیچ کارشان کامل نبود هر کار و کرفه گامه اورمزد و خدا و همه پیروز پیروزگر هست بودش به کام با دین پاک اورمزد مسو و پیروزگر با Shembo Veshtem Asti Ushtav Asti Ushtav Mai Yatashai Veshtai Yashem Yatahu Eyu Atarato Shishakshi Tachau Vengyosh Dazdam Nengush Mazdai Kshatram vashtoy Hashem. Mazdeyasnu Ahmin, Mazdeyasnu Daratoshish, Ravarane Austu Taschau, Ravare Taschau, Austui Matam Manu, Austui Udam Vachu, Austui Vashtam Shautanam, Austui Dainaume, jasným. Vrasbájou chytrál, nidal snej tyše, chejt shonim šáným. Já ají ty nám čau, ušen ty nám čau, mazištal čau, veštal čau, seštal čau, já hůjí se tuštíš, a ای شاستی دین آماز دیستویش آستویتیش تسم اوینگ مزدا تسم اوینگ مزدا تسم اوینگ مزدا امین تاشتیم هما زور بیم هما زوره هما شو بیم هما زوره بیش کرفه بیم هم کرفه کرفه کاران بیم دور از بناه و بنا بیم هم کرفه بسته کشتیان و میکان و سر گذر چین وقت پل بزرگ سبک و خرم و شاد و آسمان بدبارنی یاد دارور مست و آن اخوان شوان روشن روسمان اما خارمان ربر دستاد یاد دارور مست اشن او بهشت مستی اشتاستی گوشامایی یادشایی وشایشم پیروز Rakshash. Raus, raus, Noah, peace, peace, Noah. Shnantra, Orem, as Hashem, Bo, Eshtem, Asti, Usha, Asti, Usha, Mai, Yad, Hashai, Veshai, Hashem, Hashem, Bo, Eshtem, Asti, Usha, Asti, Usha, Mai, Yad, Hashai, شنبو بشتن مستی اشتا مستی اشتا مای یا تشایی بشتایی شم روران مده یسلو درد توشتیش ویده بو او رات کشو آوانه اشانه شیرت به یستن چم sabai ke vishaya cha shau me chedra tve yasna cha mala cha shau tre cha fasaste cha mitra evo ruga namanu yaza namanu khastre shnam यथाहो वेयुजौथाते अथाव्रतोषाक्षीदशां रौतो अहु ब्रह्मस्दामशमनमशरतु यजमयिते रदूष्टेमशमनमशरतु همه چیز بنده شانا ید میله شانا منوی سوراش بنتا روش یو ید میله از تو به تو مرق یاچه اپرو تمام رتوا ید میله یه دوشت من یزد هن هم هنوشت من ای بین Aşanu aşeratu ratu ratim yazmede Havani maşavanan aşeratu yazmede Avrataten maşavanan aşeratu yazmede Amare tataten maşavanan aşeratu yazmede Avorin frashnen maşavanan aşeratu زمیله آوریم کایشن شمنم شهرتون یه زمیله یستم سورم ابتنگایتیم شمنم شهرتون یه زمیله ساوینگم یسیمچه شمنم شهرتون یه زمیله ایریم منم ایشیم شمنم شهرتون یه زمیله Amavantem betraugenem vitbeşengem Visvat beşal tarmentem Visvat beşal kitarentem Yupamu yumademu yufratemu Zozizüe karumantam pançakautau Mitram cha vauru gavyavitim yazamende Ram cha yazamende Jajratu jasnaća, vahmaća, visyamća, šamanem šeratum jazmejde. Mitram boru gavyavitim, zengre goşem, beyvari çaşmanam, avhtum namanam, yazatam yazameyde, ramahasrın yazameyde. Tvamavtram avrimazdav, Шератум Язамейде Разотрем Райяуинганем Имад Парацма Ашая Фрастаратем Ашаванем Шератум Язамейде Апам Раптаурен Язамейде Нейрен Сенгин Язамейде Тахмем Дамуя Svatam risana Ristanam Urvanum Yatamaide Yashunam Pravashyu Ratum Berzantim Yatamaide Im Aurem Mazdam Yuvashe Panutamu Yuvashe Javushtamu Vishpa Saravau Zartushtra Yatamaide ीष्पा च वा श्यौथना यसमैदे वाष्पच वर्ष्यन्न च यज्ञामवत् यस्मै पैतृमसपुरो वैतावशाद च याङ्गां च तंश्च तौश्च यसमै दे यथा अहुवेयु अथ Gosha, wenn Josh das Namen Gosha, den Namen Josh im Degubyo, Dradvastaran, Yata Huelyu, Ataurato Shashachi, Tacha, wenn Josh das Namen Gosha, den Namen Josh Mazdai, Kshatrancha Uraya, Yaşlanınca, vahlanınca, obcasca, zavarca, آفرینامه میتره و گاویا به تویش از این درو گاوشه ببره چشمنو آخدون نامنو گزته رامنو خاصه اشم با بهشت مستی مشتاق هستی مشتاق مایی یاد تن شای نشدان شان امای ریس جا رن نشا احمای تنو در بتا تن امای و راهنمایی بشتم او مشانا را هم بیز بخاطرم بشم بو بشتم استیم شتا استی و شتا مای یاد اشایی بشتایی شم زنگرم بشدنام ببره بشدنام زنگرم بشدنام بهو عشق مستی شاستی و شاهمایی یاد شایی و شم جسم ونگ مزدم اما ایو براده शम्भो वैष्णवस्ति उष्णास्ति उष्णामाये यातशायि वैष्णाय शम् پیروز باد رو ویژم مهدین مغده اسلام پیروز باد رو ویژم مهدین مغده اسلام پیروز باد رو ویژم مهدین مغده اسلام و شمبه بهشت مستی شاستی و شامای یاد شای و شای شم برسا تا سر